Tako je ovdje šehr Islam Ibn Taymije kaže da je čovjek kovo spolovilo kao, kaže, vime od krave. Kaže, ako diraš vime od krave, kaže, kada bi došao vlasnik krave ili vlasnica krave i igrali se vimenom od krave, onda curi mlijeko iz vimena. A ako ga pusti, ne dira ga ništa. Kaže, tako je, kaže i čovjek. Ako se dira, igra se sa svojim stidnim mjestom, odmah će mu nešto curiti. A ako pusti, neće ništa. Sve će biti u redu. Znači nije dozvoljeno čovjeku nakon što obavi nuždu i slično tome da ide sebe ispitivati, i provjeravati, jer mu nešto izišlo ili nije izišlo. Kada bi nam neko kazao, na, uzeo sam abdest, imam osjećaj da nešto izišlo. Smi mi ići povjeriti, ne smiješ ići provjeriti, to ti je zabranjeno. Jer ti nećeš se zadržati na tome. Ako znaš 100% da ti je nešto izišlo, dozvoljeno ti da ideš promijeniti svoj odjeć i tako dalje. No međutim, da ideš provjeravati i ispitivati nije dozvoljeno, to je zabranjeno. I onaj ko osjeti tako nešto, onda treba znači da popršće sebi sam vode. Da ga šeitan ne bi, da mu ne bi šeitan otežao njegovu vjeru, pa nakon toga uvijek će se smatrati da je jeli, nečisti, da njegova odjeća nije jeli, čista za namaz. Također, čovjek kada uzma abdest da puno puta pere dijelove svoje tijela. Nikada oprati ruku, pere, nikada oprati ruke. Šeitan mu ne da mira. Jednom je prišao jedan jedan je čovjek prišao jednom islamskom učenjaku pa mu kazao, kaže, ja u namazu, kaže, ne mogu reći eselamu alaikum. Kad predajem salam, ne mogu reći eselamu alaikum rahmetullah, nikako. Pa mu kaže ovaj islamski učenjak, reci, kaže, kao meni što si sada rekao. Kako si meni sada rekao, kaže, tako reci u namazu. Ti možeš, ali si toliko opustio šeitanu, da tu jednoj prilici kad trebaš da kažeš, ne da ti da kažeš. A kad ne trebaš kazati, onda možeš, možeš jeli, to izgovoriti. Pa čovjek znači puno puta pere dijelove svoje tijela. A to nije sunet poslanika, ali ih i salatu veselam. Sjećam se jedne prilike, vidio sam jednog brata koji je imao jako dugu bradu, stavio je bradu pod česmu i prao je. A nas čeka deset u redu da se abdestimo. I pere, i pere, i nikada oprat svoje brade. Pa ja mu kažem, Allahov robe, ti trebaš da opereš svoje lice i da prođeš rukama kroz svoju bradu i to je završeno. Ne uzmaš ti gusul, nego sad se abdestiš. I tako ostane čovjek po 10 minuta samo da svoje lice opere. I tako druge tijelo, dijelove tijela. Pa potroši vode, možda što bi učesnici badra svi mogli abdestiti tom vodom, on potroši za jedan abdest kojim abdesti. Drugog sam vidio, to je druga krajnost, kad se abdesti uzeo, samo malo ovako dignuo kapu jednim prstom, ovako malo pošao, prešao preko prednjeg dijela glave i pustio kapu. Pa mu kažem, Allah, roga se tad cijelu glavu. Zbog čega to? Poslanik sam sve potirao cijelu glavu kad ja abdestio. Ili bar ako se držiš tog fikskog mišljenja koje nije jako, da se može potreti četvrtina glave, postani bar četvrtinu glave. I, i, i to su rekli sam slučajci. A nisu tako govorili da se jednim prstom pare. Pa kaže, nemojte pretirivati u vjeru. Kaže, vjera je olakšica. Pa vidimo kako šeitan, ili ga odradi s jedne strane, da pola sata pere dio tijela, ili ga odradi s druge strane, da ga ne opere nikako ali neće mu dati onaj srednji put kojim je hodio Allahov vjerovjesnik ali i sr. sram da to opere ili jedan put, ili dva put, ili tri put s tim da ništa ne ostane jeli, suho. Nakon toga, braćo, vidimo ove sve se šeitana u namazu. Pa čovjek kada klanja, nikada ne može sam klanjati da ne učini sehvi seđu. Samo je da stao na namaz, on zna prije što je stao da ćeš im cesti srcu. Jer šeitan mu priđe, kaže ti ćeš pogriješiti, nema ti druge. Ne možeš se izvući iz namaza da napraviš grešku, moraš pogriješiti. I on pogriješio ili pogriješio, on će kazati na kraju, ipak za svaki slučaj da ja napravim cesti srcu. Hoće šeitan, baće da mu teža i balet. Hoće da mu teža i to koji balet namaz. Najbolji, najvredniji balet, hoće da mu ga oteža. I da mu ga napravi, jeli, teške. Ili učenje fatihe. Uči fatihu pet puta će ponoviti fatihu za imamom. Sjećam se jednog brata, klanjao je sanama u mesečidu. On imam, kada uči i kada produži učenje, on će učiti fatihu dok god imam uči Kur'an. Ponovi fatihu, završi, kad stane tamo, kad je završio, onom šetan kaže, nisi dobro izgovorio, u ale Moraš to, kaže, ponoviti. Jel dad, to je dad, to je slovo arapskog jezika. Arapski jezik je odlikuje po tom, po tom slovu i ti ga nisi dobro izgovorio, ponovi ga za svaki slučaj. Pa ga onda čuješ ti negdje samo na kraj džamije ga čuješ da on kaže vole bolin ponavlja. Pa stao, samo je stao, opet iz početka. Pa Fatihu stoji iz početka. Pa dođe do pola Fatihe, miskin, pa stane, pa mu šetan kaže nisi ti stao gdje trebaš. Ti se trebaš vratiti iz početka, inače ćeš sebi namaz popad, pa on opet iz početka. Pa po deset puta ponovi jednu te istu Fatihu. I, za, i, za I nikad mu šetan ne da mira. I tako mi Allaha vidio sam ga da donosi početni tekbir imam uči na sabahu. Učio je jako dugo, imam je hafiz Kur'ana, pa je jako dugo učio na sabahu. On je prvi rekat imam završio odlazi na ruku, on nije uspio donet početnog tekbira. A došao je u sab kad se i kamet učio. Cijelo vrijeme on se bori sa šeitanom i šeitanskim silama da donese početni tekbir. I nije uspio. I na kraju mu je promašio ga je početni jel, tekbir odnosno hoće reći promašio ga jedan, jedan rečat. Također čovjek vraća na hađu, kada dođe do batanja kamenčića ili do, do tavafa i slično tome, nikada ne zna koliko je učinio i koliko je bacio. On će sto kamenčića baciti, ali neće kazati da je bacio sedam. On će 13 puta to oko, oko kjabe, a smatrajući uvijek da mu nešto fali. Uvijek mu šeitan unosio srce. A poslanik rekao jednostavno, kada čovjek ovaj, kada dođe jeli do, do, da sumnja, uzmeš onaj manji broj i nastaviš da radiš. Ako je namaz učiniš sehvi seždu nakon selama. I završena priča. U tavafu ništa. Uzmeš da je manje, sumnja, da su tri ili četiri kruga, uzmeš da su tri i jeli, ideš još četiri. Isto tako u postu kada treba da čovjek da se iftari, kada prekine svoj post, vidiš ga, zašlo sunce, I tada je sunnet da se čovjek iftari. Sunce zašlo, tada je sunnet da se iftari. Nije sunnet da se čeka ezan. Naravno ako se ezan uči nakon ovaj zalaska sunca puno. Jer je od sunneta da se požurio sa iftanom. No međutim njemu je zašlo sunce i poučio se ezan i pojavile se zvijezde, ali on uvijek čeka. I dočeka jasinskog ezana sa iftarom. Nije se iftario. A to je ono što jeli, kontrira sunnetu poslanika, ali ih i salatu od Također, braćo, šeitan prilazi čovjeku u njegovim muamelatima. U međusobnim odnosima sa ljudima i radom. Kad kupuje, prodaje i slično tome. Pa će se vidjeti čovjeka možda kupi stvar, pa je plati i nakon toga dođe kući sumnja da je da li je platio, nije pa ode pa je ponovo plati. I tako dalje. Šeitan mu tu s temu strane je prilazi. Bilo šta da učini ili da se dogovori, on nije siguran da se je dogovorio, pa to provjerava ili telefonom ili na, na razno razne načine. Jer mu je šeitan ušao, jeli, ovaj sve strane i da sve samo ubaci. Što se tiče treće stvari, a to su braćo posljedice šeitanskih vesveca, one imaju jako negativan utjecaj sa dvije strane. S dunjalučke strane i sa dinske strane. Sa dunjalučke strane, jer, jer utječu one na čovjekovu zdravlje. Na, na biološkoj bazi negativno utječu na čovjeka. Kažu islamski učenjaci, a to su potvrdili i današnji, odnosno današnja savremena medicina to potvrđuje, da čovjek kada dobije onaj stelesul baul, onaj neprestani izlazak mokraće koji ne može kontrolisati, kažu da to nije ništa nego da se čovjek ovaj boji toga i stalno misli o tome. Čovjek koji se nosop ide provjeravati i gledati i tako dalje, plaši se toga i strahuje, e kaže to mu dođe na psihološkoj bazi, to mu se desi. Jer nema to nekakvih validnih uzroka i posljedica iza, iza sebe, pa da se kaže desilo se to zbog toga i toga. Nego što čovjek sam sebe prisiljava i sam sebe forsira toliko da na kraju da mu se desi, jel sliš o tome. Isto kao čovjek koji cijeli dan misli o nečemu i na kraju to najveće sanja. Jer on je toliko svoje tijelo isforsirao da mu se to desilo i da u stojima o tome razmišlja. Tako i čovjek. Pa onda sam jeli, oboli i desi mu se ono čega se, čega se li bojao. A što se tiče vjerskih negativnih posljedica, to jeste da vodi čovjeka da na kraju krajeva on ostavi svoje ibadete i da ostavi, jeli, robovanje Allahu Đelešanu zbog toga što mu je šeitan otežao činjenje, činjenje jeli, svih, tih, svih tih ibadeta. Pa onda na kraju on bude razlogom da se vjernici, da se odnosno nevjernici ili, ili fasici smijavaju sa njim. Pa da se i ismijavaju sa svim vjernicima. Jer kad vidite čovjeka koji se abdesti po pola sata, nikad se abdestiti. Onda svi kažu, pa svi su vjernici ovako ludi. I svi su ovako krnjavog razuma. Pa ne treba biti vjernik i onda se ismijavaju, pa on bude sebebom da narod ogovara njega, a i, jeli, i, druge, i druge vjernike. Što se tiče četvrte stvari liječenja ovih vesesa, smatram da je to najbitnija stvar u pogledu šeitana i onoga što on ubacuje ljudima. Jer lahko je saznati da je čovjek mu osvis i da ima problema. I to je lahko dokužiti. Da šeitan lahko prilazi čovjeku, no međutim teško ga je izliječiti jeli, od onoga u čemu se našao. Neophodno je, braćo, da bi se čovjek izliječio od šeitanskih vesvesa, da zna da su šeitanske vesvese bolesti i da zna da mora tražiti lijeka za te bolesti. Mora se liječiti. Uzvišen je Allah Želešanu voli Inna Allahe yuhibbu tawabine u yuhibbu mutadahirin. Allah voli one koji se mnogo kaju, kaju i koji se mnogo čiste. Voli koji se mnogo čiste. Ali ne voli mu uvesti se. Oni koji pretjeruju tome. Jednoga dana je Allahov poslanik, ali i salatu veselam, uzimao abdest, pokazivao je jednom čovjeku kako se abdesti, pa je uzeo abdest i opravo svaki dio tijela tri puta. I kazao je, hazel vudu, femen zade fekad esaje wa ta'adda wa volem. Kaže, ovo je moj abdest. Ovako se uzima abdest. Ona je, kaže, ko doda na ovo, taj je, kaže, granicu prešao, nepravdu učinio. Taj je granicu prešao i nepravdu učinio. Čovjek kada se abdesti nije mu dozvoljeno da pere jedan dio tijela više od tri puta. Jer je takav onaj koji granicu prelazi. A uzvišen je Allah Želešanu kaže innehu la yuhibbul mu'tedin. A Allah ne voli one koji granice prelaze. U svemu. U svemu, jeli, što se smatra prelaženjem granica. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu koga bilježe ashabu sunan ima Mahmed ibn Hibban, Hakim i drugi Kaže, o Allahovi robovi, kaže, liječite se. U istinu uzvišen je Allah Đelešanu nije spustio ni jednoga, ni jedne bolesti, a da nije za nju spustio u isto vrijeme lijek. Svaka bolest ima svoj lijek. I iz ovoga hadisa Ibn Kesir je u svome tefsiru zaključio da mora doći Isa a.s. Kaže, Dejjal je bolest. I za tu bolest mora biti lijek, a lijek mu je Isa a.s. i mora doći Isa a.s. govoreći o šeitanu i šeitanskim vesvesama i muvesisima, kaže Ibnul Kajim, onaj kaže ko, ko dopusti šeitanu da mu priđe i da mu tako vesvese ubaciva, kaže, on je, kaže, Allahov neprijatelj i neprijatelj poslanika i neprijatelj džemata muslimana i salafu saliha i prvih pokoljenja zbog toga što oni to nisu nikada činili i onda prenosi riječi svoga učitelja, to je se šehr Islama ibn Tejmije, kada rekao, kaže, takav zaslužuje ta azir zaslužuje da bude a, ukoren, kažnjen batinama. E, zbog toga što ljudima pogrešno predstavlja vjeru uzvišenog Allaha Đelešanu. I kazao je poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koga bilježi Ebu sa dobrim lancem prenosilaca, kaže, bit će u mome umetu narod koji će, kaže, prekoračiti granice u, kaže, taharetu i dobi. U taharetu i u dobi. U taharetu nam je jasno kako čovjek prekorači granicu kada mu treba 100 litara da se abdesti. Taj je sigurno prekoračio granicu. No, međutim, kako udovi? Došla u jednoj sada imama Ahmeda, kaže da je čuo, jedan asab čuo svoga sina kako dovi od Allaha Đeršanu, moli gospodaru moj, kaže daj mi, kaže kuću u džennetu sa desne strane, dženneta takav, počeo upisivati dvorac i tako dalje. Kaže, sine moj dragi, Kaže, dovi ad Allaha Đelešanu za hajrate, dunjaluka i ahireta. Šta ti god Allah Đelešanu da na ahiretu, pa to je bolje nego sam ti, sam ti što opisuješ. I traži od njega firdeuse i najveće džennete. Pa znači, pretjerivati u dovi i ibadetu jeste rad po onome na čemu nije bio jeli, Selefu Salih i prva pokoljenja. Jer šeitan braćo, alejhi la'netullah, je obećao rekao je da će prilaziti ljudima s prijeda i straga, s njihovih desnijih i slijevih strana. Samo nije rekao da će prilaziti do zgo. Jer nije Allah Žaršanu dozvolio da šeitan stane između njega i njegovih robova. Šeitan će nastojati da zavede čovjeka razno raznim putevima, ali zato čovjek mora poznavati načine kako on prilazi i mora poznavati kako da se liječi od njegovih jeli, vesvesa. Druga stvar kojom čovjek pore, znači prva je bila da je da sve sa bolest, da se treba liječiti od nje. Jer ako čovjek ne zna da je sa bolest, onda se ne može ni liječiti. Ako ne smatra sebe bolestnim. Druga stvar jeste da čovjek sledi sunnet Allahovog poslanika, alejhi salatu veselam, i da se toga čvrsto uhvati. Jer je uzvišen je Allah Žešanu poslao svoga poslanika kao milost vjernicima i da ga slijede i da se na njega ugledaju. Kaže uzvišen je Allah Žešanu, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْفَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Kaže, u istinu vi, kaže, imate u vašem poslaniku divan uzor za one koji očekuju od Allaha Đelešanu nagradu na sudnjem danu ili na ahiretu. I zato sa ashabi jedne prilike prišli poslaniku sallallahu alaihi wasallam i požalili i poželili mu se kako osjećaju u svojim dušama nešto ne smiju da kažu šta je to od šetanskih vesvesa. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, kaže hvala Allahu, kaže koji je nje, splet je šeitana, kaže na kraju sve samo na obične vesvese. I hadis je zabilježio imam muslim u svome sahihu. A u drugom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi wa sallam rekao, kaže kada neko od vas osjeti kaže šejtanski tebe srce u svome srcu, kaže je jeste iz billah wal yantahi, kaže neka kaže traži od Allaha džalšanu utočište i nek se riješi toga. Znači neka ne razmišlja puno jelo tome. Jer šejtan znači dolazi čovjeku, pokušava doći u čovjek, čovjeku i prići čovjek koji ima iman u svome srcu. Koji ima vjerovanje, koji čini dobra djela. On neće prilaziti onome fasiku, onome pokvarenjaku, jer taj fasik on je sam po sebi šeitan. On sam čini djela koji, on je šeitanski vojnik. On prilazi čovjeku koji ima iman u svome srcu. Kao lopov. Lopov kada ide u kuću da krade, on kada ide u kuću gdje ima zlata i srebra, gdje ima vrijednosti. Tako i šeitan kada prilazi čovjeku, prilazi srcu ovaj, u kome ima vrijednosti. Ne prilazi srcu koje je prazno. I zato čovjek treba u tom momentu znači da zatraži utočište od uzvišenog jeli Allaha dželešanu i da završi i da završi time. I kažu braćo islamski učenjaci da je šejtan kao pas. Što god više pridaješ pažnje šejtanu i on sve više ovaj nastoji da priđe čovjeku. Pas koji trči za čovjekom, ako mu čovjek obraća pažnju, obraća pažnju na njega i tako dalje, taj će uvijek trčati za čovjekom. I uvijek nasrtati. No međutim, ako ga pusti, jedan sam obrća pažnju i takav će se okrenuti jel, i, i otići. Uputa poslanika, sallallahu alaihi wasallam, znači u liječenju vesvesa. Da vidimo kako je poslanik, alaihi salatu wasallam, liječio vesvese, odnosno kako se je ponašao u svojim a, u raznim situacijama. Na primjer, u Taharetu. Poslanik, sallallahu alaihi wasallam, se je abdestio iz, iz bunara koji se zove Budaa, koji je bio u Medini, u koga se kaže, u toj bunar se spominje da se je bacali, da se batali bacalo mjesto mrtvih pasa i čak neke nečiste stvari da se bacalo. I poslanik se abdestio iz tog bunara. Pa kad su mu to kazali, kaže, voda je čista, ne može onečistiti ništa. Ništa ne može, kaže, vodu onečistiti. Ovaj hadis je od osnovim ocjenio imam Ahmed, Jahe ibn Ma'in, imam Tirmizi i drugi. Iako je dio učenjaka prigovorio o ome hadisu, no međutim on ima više svojih predanja koji pojačavaju jedni druge. Poslanik nije obraćao pažu jeli, na, takve, na takve stvari. Abdestio bi se poslanik sallallahu alaihi wasallam sa svakom vodom koja nije promijenila svoju boju, miris ili okus. Sa nečistoćom koja upadne u tu vodu. Znači, nečistoća koja upala u vodu, pa zbog te nečistoće voda promijenila ili boju, ili miris ili okus, takva voda nije ispravna za čistoću. A druga jeste. Ovo se spominje u hadisu koga navodi imam Bejhekinu, međutim taj hadis nije vjerodostojan. Ali je ovo mišljenje sam učinjaka kada kome su se složili. I onda nije dozvoljeno znači raditi mimo ovoga. Ako boja promijeni miris ili okus ili boju zbog nečistoće koja upadne u tu vodu, nije dozvoljeno je li koristi je za, čisto, za čišćenje. I u hadisu Omara radijallahu ta'ala anhu, je li od Ibnu Omara i Ebu Sa'ida i drugi, koga je zabilježili, koga je zabilježila sunan i drugi, sa jakim lancem prenosilaca, Navodi se da je poslanik sa osanem jedne prilike prolazio pored jednog pastira koji je čuvao stoku. Sa njim je bio Omer, pa je Omer upitao, kaže, da li je ova voda čista za ablest? Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam kazao, nemoj ga, kaže, obavijestiti. Nemoj mu govoriti to. Naišao si pored vode, zbog čega ispitivaš? Osnova je da je ta voda čista. Ti nikada nećeš to ispititi na kraju krajeva. Uzmi i abdesti se. I tako se navodi u hadisu Džabira, da je pitao poslanika, sallallahu alaihi sallam, kaže, da li da se abdestim sa vodom koju su nalokali magarci, koji su pili magarci, tako da je, da, kaže, abdestim se sa vodom koju je nalokala bilo koja divljač. I u hadisu koga je zabilježio imam Tahavija, navodi se da je mačka pila vodu iz jedne posude, pa je poslanik, sallallahu alaihi sallam, nakon toga dolazio i abdestio iz te posude. Vidimo da poslanik nije, nije obraćao pažnju na takve stvari. A abdestio bi se sa jednim mudom, sa jednom pregršti vode. Tako jednom se hadisu navodi sa tri četvrtine te pregršti, nije ni puna pregršt vode on se abdestio. A kupo bi se poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa četiri do pet mudova. To je jedan sa. Sa četiri do pet pregršti vode poslanik bi gusul učinio. U jednom se hadisu navodi kod imama muslima sa tri te pregršti vode da bi se poslanik okupao. Sve svoje tijelo. Kada bi se poslanik Ali Isalatu Veselam kupao, kupao bi se sa svojim ženama iz iste posude. Kupao bi se sa Mejmunom, Ajšom i drugim ženama. Pa da je, kaže, svako od njih vikalo, da ani, da ani. pusti ti mene, pusti ti mene. Svak grabili su vodu iz jedne posude. Svako na sebe bi vodu stavljao. I tako bi se njih dvoje okupalo možda sa šest ili sedam pregršti vode. I nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rasipao vodu kao što se to čini, kao što se to čini je li danas. I hadise o ome bilježe Buharija i Muslim imam Nesai i, i drugi. Abdestio bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan put ili dva put ili tri put, znači perući svoje dijelove tijela jedan put ili perući dva put ili tri put ili četvrti način, a to je kombinovano da jedne dijelove tijela pere jedan put, a druge dva put ili jedne dva puta, druge tri put. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi nosio neko dijete i koje bi mu pomokrilo sa na njegovu odjeću, on bi samo uzeo vodu i poprskao po toj odjeći. Ne bi to odmah pravo. Kada se muško dijete dojenče pomokri na odjeću, dovoljno je to poprskati. A ako se žensko dojenče pomokri, onda je obavezno oprati. I to je došlo u hadisu koga bliže Buhari i Muslim, da se od muškog dojenčeta ovaj samo poprši, od ženskog da se pere. Jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio na namazu, a Aisha radijallahu ta'ala anha je vidjela na njegovom, na njegovoj odjeći vidjela je spermu, vidjela je fleku od sperme koja se već bilo sušla. Pa je stala i čistila tu spermu dok je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao. I ovo je najjači dokaz da sperma nije nečista. Čistila je to, a poslanik bio u namazu. I hadis bilježi Ibnu Huzeime sa ispravnim lancem prenosilaca. Navodi se da je jedna od žena Allahovog poslanika upitana Kaže, da li je poslanik klanjao u odjeći sa kojom, u toj odjeći u kojoj je prilazio tebi imao spolni odnos tobom? Kaže, jeste nakon toga prije što bi osklonio, otklonio neku neprijatnost koja bi pala na tu odjeću. Nije poslanik kod znači nakon toga tražio da se ta odjeća opere i sve tome, nego bi otklonio ako bi bilo nešto neprijatnosti u toj odjeći i nastavio dalje, jeli, da klanja u, u istoj odjeći. I hadis to Tahavija sa vjerodostavnim lancem prvnog I tako su braćo generacije nakon poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ovaj, slijedle ovu uputu. Slijedle su uputu poslanika Ali Isra Otove Salam. I u tome je svaki hajdi svako dobro. Pa se navodi da su pojedini učenjaci od prvih generacija abdestili, a da ništa od vode ne bi palo na zemlju. I to je došlo u jednom hadisu od poslanika, sa se također navodi. Da je abdestio, a ni kap vode ne bi palo na zemlju. Znači, samo bi uzmo vode koliko mu je potrebno. I navodi se također od imama Ahmeda da je rekao, kaže, od fikha čovjeka jeste, kaže, da koristi malo vode u svome taharetu. Kaže, imam mervozi, jedan od učenja, učenja uh, učenika imama Ahmeda, kaže, zaklinjao sam, kaže, sa jednom, jednom uh, perdom, kaže, imama Ahmeda, kaže, da ga svijet, svijet ne vidi, reće mu da je lud i da se ne zna abdestiti. Kaže, koliko je malo vode koristio kada se abdestio. Toliko je vode koristio da bi svijet kazao, imam Ahmed, toliki učenjaka ne zna se abdestiti. Pa kaže, ja sam ga zastirao. Imam Ibnul Kajim u Igasito Rehpani je porekao ove stvari i osudio da ne treba čovjek ni suviše pretjerivati, pa da i tako malo vode koristi, no međutim u svakom slučaju vidimo da uputa poslanika pokazuje na minimalnu upotrebu vode jeli, pri taharetu i pri korištenju jeli, vode za abdest i sl. tome. Kada su se jedne prilike požalili ashabi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da čovjek osjeti u, u namazu nešto da mu izlazi iz njega pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kaže neka kaže ne ide la jensalif hatta jesma sautan au yajidu rihan kaže neka kaže ne ide kaže i neka napusa namaz kaže dok ne čuje glas da je nešto izišlo i ne osjeti miris čovjek osjeti da iz njega nešto izlazi nije osjetio miris niti glas a nije siguran da je izišao nije mu dozvoljeno da prekine namaz I je poslanik znači uslovio ili da čuje glas ili da osjeti miris. Može čovjek da nije čuo glas i da osjeti miris, ali da je ubijeđen 100% i da se može zaklesti na Allahu da je nešto izišlo. Tako je naravno pokvario namaz. Ali mimo toga nije dozvoljeno čovjeku ili da prekida, da prekida svoj namaz. I navodi se u jednom hadisu koga bilježi Ebu Dawud sa vjerodostojnim lancem prenosaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao Kaže, ako nekom od vas dođe šeitan dok, dok je u namazu, pa mu kaže, izgubio se abdest, pa ti si ovo, pa ti si ono, kaže, nek mu reče, ke zebt, lažeš. Nek mu reče, lažeš. Došao je hadis kod Ibnu Hibana u kome kaže, te fi nepsihi ke Nek kaže, u sebi lažeš. Znači, da nem čovjek sad staje u namazu i odjednom pred tolikim džematom kaže, lažeš. Kaže šeitanu naglas. Ne, nego kaže u sebi lažeš. I vidimo, braćo, kolika je obaveza i korist u spajanju svih rivajita i predaja. Da nije dozvoljeno uhvati jedan hadis ili jednu predaju ili jednu priču i za to se zakačiti i sve šredeske propise graditi na tome. Vidimo, znači, da jedni hadisi pojašnjavaju druge. Pa je ome hadisu Ibn Hibana, je li poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, neka reče u sebi da čovjek, da je li da šeitan, da šeitan laže. I znajte, draga moja braćo, kada bi čovjek utrošio život Nuha alaihi salam. U traženju hadisa, vjerodostojni ili dobri ili slabi ili lažni da nađe predaju, da je poslanik sallallahu alaihi sallam nekada ostavio vodu zbog toga što je sumnio, ili odjeću da je sumnio da je čista, da je nečista, ili namaz da je prekinuo, ili taharet, ili bilo šta zbog sumnje, nikada to ne brašao. To poslanik sam nikada nije učinio. Nikada nije ostavio neku stvar samo zbog sumnje, jeli, da je sumnio, jeli, u tu, u tu stvar. A da je u tome bio hajr, nema poslanik, nema sumnja da bi poslanik sallallahu sallam nas pretekao. I da bi kazao za svaku stvaru koju sumnja, je li da je čovjek, je da je čovjek ostavi. Također poslanik sallallahu alejhi ve u namazu bi nosio u mamu, to je njegova jeli, unuka, koju bi nosio u namazu i držao je i klanjao. Pa kaže, kada bi ustao poslanik uzeo obje, a kada bi činio seždu, on bi je spustio, činio seždu, pa ponove uzeo svoj nalamak. I navodi se u pojedinim hadisima koji pojačavaju jedni druge, da bi se Hasan i Husein penjali le, penjali na leđa poslaniku svoj zemlom dok bi ovaj penjal, alaihi salatu veselam. I tako poslanik, alaihi salatu veselam, braću, nije dao šeitanu nikad da mu priđe i da mu ubati bilo kakvu vesesu. A kako i nekad je on Allahov vjerovjesnik, alaihi salatu veselam. Navodi se jedne prilike da je jedan pas pomokrio se u mešćidu. Pa je poslanik naredio na, to, na to samo da se ovaj, poste vode onaj e, Arabija, onaj pustinja kada je ušao, poučinio nužde u mesečidu, kako je ošao kod Buhari i kod muslima, kaže da je poslanik sa osanem samo rekao pospite vode po tome. Ništa više. Vidimo, braćo, kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam sprečavao jeli, šeitana da priđe čovjeku i da ga odradi i da mu teža njegovu vjeru i da mu oteža, i da mu oteža njegove ibadete. U istinu, tema o kojoj govorimo je preopširna. Može se još toga dosta kazati. Jer šeitan je najiskusniji čovjek, najiskusnije Allahovo stvorenje u svome zanatu. Nema iskusnijeg od njega. Jer on živi od prije nego što je živio Adem Ali a.s. I zavodi ljude do dana današnjih, zavodit će ih do sudnjega dana. Mi znamo čovjek koji obavlja deset godina neku službu profesionalno, kažemo, on je profesionalac, nije više amater. A šta je šeitan ono koji stotine i hiljade, možda i milione godina ljude odvodi sa Allahovog puta? Pa on zna sigurno više nego bilo koji čovjek što zna. On zna kako je zavodio prve i kako će zavoditi posljednje. I zato je čovjeku neophodno da se uhvati za sunet poslanika sallallahu alejhi ve u kome je lijek i u kome je upta. I kada čovjek ostavi taj sunet, nema sumnje da će šejtan jeli prići mu i naći plodno tlo u njemu. Molim uzvišenog stvoritelja Azza u da nas zaštiti šejtana i njegovih vespesa, a da nas ojača i da nas pouči uputi poslanika alejhi salatu vesselam. Ve i da nam džennet konačnim boravištem učini. Wa Sallallahu ala sejidina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وجزاكم الله والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت خناجر ووعود كلهم يدعي لك النسب الأوفى Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أين اللهف أين الرجال أين الحنين وقف الطفل وحده والليالي وأخراح من حوله مسحور وأخراح من حوله